بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin sunna wal jama'a da ke garin tsagero a cikin ƙaramar hukumar rini a jihar katsina a Najeriya, inda duk rana irin ta yau muna tattaruwa don tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci ta hanyar karanta littafin muwadda littafin babban malamin hadisin nan kuma malamin fiƙi imamu malik ibn anasin imamu darul hijira wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai wanda duniyar musulunci ta gani a cikin atiba'ut tabi'ina to idan ba manta ba muna cikin kitabu sala har yanzu makon da ya gabata mun je ƙarshen babi na sha biyar wanda ya mana magana akan abinda mutum zai yi idan ya yi sallama bayan ya yi raka'a biyu sai ya manta maimakon ya tashi sai ya yi sallama to babin ya mana bayanin yadda zai iya gyara sallar shi sana a ƙarshen wannan babin an kawo mana maganar imam malik wanda a ciki imam malik ya fitar da wata ƙa'ida wadda wannan ƙa'ida ita ce ƙa'ida tsayayya a mazhabin malikiya wajen tantance irin sujjadar da mai sallah zai yi idan ya yi mantuwa ima malik ya ce duk inda mai sallah ya mantuwa ta ragi a cikin sallar shi to idan zai yi sujjada zai yi kamlar sala amma duk mantuwa ta ƙari da ya yi to idan zai yi sujada zai yi sujada ba a salami sannan muka ƙara da yin bayanin cewa abinda ake ɗin na a cikin sallah banda farilla banda hafi. sai sunnonin sallah sunnonin ma sai sun kai biyu abin da ya saba amma sunna daya ba a yi mata da to wannan shine inda muka tsaya a karatu a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na sha shida shi kuma a cikin wannan babu imam malik zai zo mana da hukuncin wanda shakku ya same shi malabar kare lafiya lau wanda shakku ya same shi yana cikin sallah ta yadda bai san ko raka a nawaye ba shi da ya san sallah a zahar yake yi misali kuma raka da yake a kanta yana jin kamar raka ta uku ce kamar kuma raka ta hudu ce ya manta to idan irin wannan shakkun ya sami mutum a cikin sallarsa menene zai aikata shi ne babi na gaba babi na sha shidda a cikin kitabun sala za mu tashi a hadisi na 212 kala maliku babu itimamin musalli ma bakara idan shakka fi salati wannan babi zai karantar da mu cewa mai sallah zai cika sallarsa gwargwadon abin da ya tuna na rakawoyi wanda ya yi idan shakku ya zo mai a cikin sallah mana yana sallah sai ya manta raka a kudu ce ya yi ko uku to sai ya dawo akan uku domin ita ce wadda baya shakku a kanta kuma ita ce abinda zai iya tunawa ya tsallata mun fahimta ni ya haya an malikin an zaid ibn aslam an ata'i ibn yasarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla athalasan am arba'an falyusalli raka'atan waliyasjud sajadataini wa huwa jalisun qabla taslima fayin kanatin raka'atu allati salla khamisatan shafaha biha Taini, as-sajdatayn wa in rabi'atan fas-sajdatani tarjimun lish-shaytani wannan hadisin an karbo shi daga ata'u ibn yasari imam malik ya karbo daga zaid ibn aslam shi kuma zaidu ibn aslam ya ce ya karbo a wajen malaminsa a fa'u ibn yasarin a fa'u ibn yasarin ne da aka bai suke zamanin manzan Allah ba bai san manzan Allah ba bai san zamanin manzan Allah ba amma ya riski sahabbai da aka a ƙa'idar malaman hadisi ba zai iya ɗauko mana hadisi daga manzan Allah ba saboda bai je zamanin ba sai dai zai iya ɗauko mana daga sahabi wanda shi da shi aka yi zamanin manzan Allah to idan tabi'i ya tsallake sahabi ya ruwaito daga sahabi afon ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisin shine malaman hadisi suke ce ma mursal hadisi mursal mursalin hadisi wanda a wajen da yawa daga cikin malaman hadisi suna kallon hadisi ne mai rauni amma wannan hadisin da za mu karanta a cikin ruwayar muwadda yake mursal amma imamu muslim ya dangane shi har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangane shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamun nasa'i da ibn majah da haka wannan hadisin hadisi ne sahihi amma ba da isnadin cikin muwadda ba isnadin cikin muwadda mursali to adawu ibn yasarin yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakku a cikin sallarsa falam yadri kam salla bai san ko raka'a nawa yayi ba a salasan am arba'an shin raka uku yi ko ta hudu ce raka uku ya yi ko ta hudu ce kun ga wannan shakkun da ya yi shakku ne akan waɗansu adadin rakawai guda biyu tsakanin uku da hudu ya san ya yi guda ya san ya yi hudu ko kuma ya yi uku amma a shakkunsa ya shakkun yayi raka'a biyu ne ko ɗaya, a tsakanin uku da hudu yake shakku mun fahimta to idan irin wannan shakkun ya kama mutum a cikin sallah ba kuma lalle sai tsakanin uku da hudu ba a iya samu tsakanin biyu da ɗaya, shakku ya zo masa raka a biye ko daya ce ko raka'a uku ce ko ta biyu to duk wanda shakku irin wannan ya zo mashi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce falusalli raka'atan sai ya zo da cikon raka'a daya mun fahimta idan aka ce ya zo da cikon raka'a daya kenan kan raka'a nawa ya koma ya dawo kan raka'a uku ya bar wancan hudu kenan kenan idan mutum ya sami irin wannan shakkun sai ya dawo kan raka'a mafi kankanta a lamba wanda ita ce raka'a biyu idan tsakanin biyu da ɗaya ne sai ya dawo kan raka'a ɗaya idan tsakanin biyu da uku ne sai ya dawo kan raka'a biyu kun ga nan akwai tabbacin yayi ta uku ta hudun ce ake shakku ta hudun ce ake shakku domin idan ya ce hudu ya yi ko uku to tana iya yiwuwa kudin ce ya yi kaga idan kudin ce ya yi ta uku tana iya kuma ta ukun ce ya yi in ma ta ukun ce ya yi ta ukun da aka ala ta halin za ka ga ya dai yi wannan raka'a ta uku da yanzu ta hudun ce ake shanku shi ya yi ko bai yi ba da haka tun da yana da yaƙinin ya yi uku to sai ya dawo kan uku da mun fahimta idan ya kawo raka'a biyu ya kawo raka'an nan wal yasjud sajadataini sai ya sujada guda biyu wa huwa jalisun daga zaune ba sai ya miƙe ba qabla taslimi kafin ya sallama kaga qabliya zai yi kenan fa in raka atun rakatu allati salla khamisatan mazala ce idan ya zamanto raka'an nan da ya kawo yanzu ita ce raka'a shi ta biyar a wannan sallar raka a nawa raka a hudu yi sai ya koma akan uku idan ya zama tucewa, raka a nan da ya raka raka'a ta hudu ce Shi ne wa in a can idan raka a nan da yayi um, fa raka a raka'atu allati salla khamisatan idan a nan da ya yi ya kasance ita ce raka'a shi ta biyar ta yara ta zama tabbiyar ashe hudu ne da shakku ya kama sai ya koma kan uku kuma ya karo guda a wurin raka a hudu yake jin yaya amma a fili raka a biyar ce ne to idan haka ne manzala ce shafa'a ha biha ta yi da ta yi ya mai da sa ta zama shafa'i mana ta zama kowace raka tana da 'yar uwarta da wannan sujada guda biyu wannan sujjada guda biyu da yayi yi a wajen allah za a ɗauke ta a matsayin raka'a guda idan aka ɗauke ta raka'a guda aka haɗa kaga ya samu raka'a nawa ya samu raka'a shidda to sai a ɗauki raka'a hudu a matsayin sallar shi wannan biyun kuma sai a bashi ladan nafila ko wani abu kamar haka mun fahimta amma idan bai ƙara ta ba to kaga raka'a nawa yake nan yana nan yayi raka'a biyar sannan kuma bayan an mayar da ita ta zama nafila raka'a daya har an hada ta da waccan ta karshe ta zama nafila a wurinsa wannan aikin kuma ya gyara mai sallar yana sallar bata lalace ba duk da raka'a biyar ne mun fahimta wayin kanat rabi'atan idan kau raka'an nan da ya ƙara ita ce ta cikon hudun yana ya koma kan raka'a uku to kuma aka yi sa'a dama raka'a ukun ya yi, sai ya ƙaro raka'a guda kun ta koma nawa ta koma raka'a hudu kenan ya yi daidai bai ƙara ba bai kuma yi ragi ba to idan haka ne kuma ta ni wannan sujjada guda biyu da yi za ta zama lishe lishaitan za ta zama turmuza hancin shaidan a ƙasa mana za ta zama wulaɗanta shaidan shaidan sai ya ji kunya ya ji haushi bai samu biyan bukata ba domin shi mai bukatar shi ya rikita ma wannan mai sallar sallar shi har ya kasa gane mi zai yi harshe kila ya watsar da ita to kawai sai ya haka sai ya gyara sallar shi kuma Allah zai karɓi sallar shi to wannan sai ya zama wulaƙantawa ga ainihin shaidan domin mutunan nan mai sallah bai bar sallar shi ta lalace ba ya gyara abinsa waɗansu malamai suka ce a zai zama targimar lishaidan saboda ya yi sujjada kamar yadda shi shaidan ɗin allah ta'ala ya ce mai annaba adam sujjada ya kasa yi wannan sai ya zama sanadiyar halakar shi amma shi wannan mutum musulmi da manzan allah ya ce ya ƙara sujjada guda biyu ya ƙara kaga shi bai da matsala kenan to wannan sai ya zama wulakantawa ga ainihin shaidan da haka wanda shakku ya sama a cikin sallah shakku wanda yana kirdadan shin raka'a kaza yi ko kaza to duk lokacin da mutum ya irin wannan shakku zai dawo akan lamba mafi kankanta sai ya ƙara sallar shi a haka in ya ƙare sai ya sujada ƙabliya kun fahimci wannan wannan shi ne matsalar shakku a cikin sallah ƙala wa haddasa ni an malikin an umar ibn muhammad ibn zaidin an salim ibn abdullah an abdullah ibn umar kada ya kulu idan shakka a dukun fi salatihi falatawakkan labi ya zunnu annahu nasiya min salatihi falisallihi sun maliyas jud sajada ta yi ni a tsawi huwa jalisun wannan an samo shi daga abdullahi dan umar allah ya kara masu yarda kane ya umu ya kasance yana cewa shi abdullahi dan umar idan shakka a hadukun fi salati idan ku ya shakku a sallarsa falata wakan labi ya zunnu annahu nasiya to ya yi kirdadan abinda yake zaton ya manta min salatihi a cikin sallarsa falyusallihi sai ya ciko abinda ke cikon sallar nan based on kirdadan da ya yi sun maliyas jut da taimi idan ya kare sai ya sujada guda biyu ta sahau wa huwa jalisun daga zaune ba sai ya miƙe ba kaganan shi ma abdullahi dan umar yana ba da fatawa ne cewa idan mutum ya yi shakku a cikin sallarsa to ya koma kan abin da yake zato ya yi kirda don abin da yake ganin ya salla kunga wannan matsalar ta ɗan shaman da waccan matsalar ta baya ita ta baya yana tunanin biyu ko uku ita kuma wannan bai san ko nawa ya yi ba bai da wani ma'auni wanda yake tunanin kaza ya ko kaza ka bai san ko raka'a nawa yayi ba to shi irin wannan shi kuma sai ya kirdado a zuciyarsa ya ce kai daga fara sallan nan zuwa yanzu a ya kamata a ce na yi raka a biyu misali shi kenan sai ya dawo kan biyu idan ya dawo kan biyun sallan magarib ce ka ganzu raka nawa zai ciko daya idan sallah azhar ce ko la'asar ko isha'i raka'a biyu zai ciko. mun fahimta shi mai irin wannan shakkun yana ginawa ne a kan abin da ya fi zane jaya a tunaninsa ko a zatansa inda bai da wani ma'auni na kaza ko kaza to shi ma ya ce idan ya kare sai ya sujada guda biyu ta sahau daga zaune ba sai ya mike ba wa da suni an malikin an afif ibn amru as-sahmi an afa ibn yasarin annahu qala sa'altu sa'altu abdullahi ibn Amru, ibn al-as wa kabul ahbar an alladhi yashukku fi salatihi fala yadri kam salla athalasan am arba'an fakilahuma qala liyusalli raka'atan ukura. Sun summa liyasjud taimi wa huwa jalisu an karɓi wannan hadisin daga Abu ibn Yasar kala yace sa'altu abdullahi ibn Amr ibn al shi na tambayi Abdullahi ɗan Amur ɗan Asi wa Ka'abul habar da kuma Ka'abul Ahbari alil ya shukufi fi salatiki hukuncin mutumin da ya shakku a sallarsa fala ya dari kam salla bai san nawa yayi ba a salasan am ba uku yayi ko hudu fakilahu ba qala su duka biyun suka bada amsa da cewa yusalli raka'atan ukura ya ci raka'a guda ya dauka uku ya ci raka'a guda ta zama hudu kenan thumma yasjud sajadataini wa huwa jalisun sai sujada guda biyu daga zaune kamar hadisin farko kenan sun yi an malikin an an na abdullahi ibn umar kana idza su'ila anin nisyan fi salati qala liyatawakha ahadukum alladhi yazunnu annahu nasiya min salatihi falyusallihi nafi'u yace an tambaye abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda game da mantuwar da mutum yayi a cikin sallah sai ya ce ya yi kirdadun abinda yake da can ya sallata sai ya ciko abinda ya rage wanda bai kirdadun ya sallace shi kamar dai hadisan ba to kaga wannan shi ne abinda ya fitar mana da hadisin ko kuma hukuncin wanda ya shakku a cikin sallah yadda zai gyara ainihin wannan sallah mun fahimta babu man kama badal itimami a raka'ataini wannan babi na gaba zai karantar da mu hukuncin wanda ya tashi badal itimam bayan sallah ta cika sallah ce mai raka'a hudu yayi raka'a hudu cip cip sai ya doka kamar ta biyu ce idan haka bari ya tashi ya kawo cikon biyu sai ya miƙe daga zaman wannan tafiya din ya zai yi ko kuma sallar asuba ce yayi raka'a biyu yana iya, ana sauraron ya sallama sai aka ga ya miƙe zai kawo ta uku ya za a yi da shi shi kuma ya zai yi a wafin raka'atai ne <clears throat> ko kuma inda mai sallah yayi raka'a biyu sai ya sallama alhali ana bin sa raka'o'i biyu a wannan sallar in salla ce mai raka'a hudu ko kuma raka'a daya idan sallah ce mai raka'a uku da ya zauna ta biyu maimakon ya miƙe sai ya sallama ina hukuncin mai sallar da ya haka a cikin sallar shi ni ya haya an malikin an ابن shahabin. عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينا أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين wa huwa jalisun qabla taslimi thumma sallama tarjama babin nan kamar yadda na ce mutum ne ya miƙe bayan sallah ta cika zuwa ta biyar kenan a wata raka ce ne ko kuma ya miƙe a raka a ta biyu abinda ake nufi da ya miƙe a raka a ta biyu kunga a raka a ta biyu ana zaman tahiya to sai bai tsaya zaman tahiya ba sai ya miƙe to ya zai yi shi ne abinda wannan babi zai karantar da mu wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ibn buhaina abdullahi ibn buhaina sahabi ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ala yake ba mu labarin cewa sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mana sallah wata rana raka'atayn sai mana raka'a biyu sai mana raka'a biyu ya zo a waɗansu ruwayoyi aka ce min ba'adi as-salawat a wata daga cikin salloli wadda rakawoyinta sun wuce raka'a biyu to da ya raka'a biyu maimakon ya zauna ya tafiya sai ya miƙe amma bai zo mana a gaba nan ha a zuhur cewa sallar azaharce. ce sallar azhar ce yake yi in ga tana da raka'a hudu za a yi raka'a biyu a yi sallama a tahiya ba za a yi sallama ba sai a miƙe to shi da ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya manta bai yi wannan zaman ba sai kawai ya miƙe mun gane sun makama falon yajlis ya miƙe ba tare da ya zauna ba faƙaman nasu ma'ahu ma'amu kawai duk sai suka bi shi falon maƙa salatu salatahu da aka ƙara sallah nazarna taslimahu muna sauraron mu ji manzan Allah ya yi sallama kabbara sai muka ji kuma ya ce Allahu akbar ya yi kabbara sun masajada sajadataini sai su sujada guda biyu wa huwa jalisun daga zaune ba tare da ya tashi ba kabla taslimi kafin ya sallama sun masallama bayan yayin wannan sujada guda biyu sai ya sallama kina wace irin sujada ake wace irin sujada ake kabla salama. saboda me saboda an bar tafiya, an bar zaman tafiya, waɗansu malama suna ƙara an bar lafazin tafiya, da aka sunonin da aka bari sun kai biyu da aka za a yi sujada ƙabliya a ce <clears throat> mai dalili wannan hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله ابن بهينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهرة فقام في اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين sun masallama ba da zalika wannan ruwar ita ma daga abdullahi ibn buhainan sai dai kun ga imamu malik ya canza isnadin mu na baya imam malik ya karbo daga yahya daga ibn shihab shi kuma daga arash arash shi kuma ya karbo daga abdullahi ibn buhaina amma a wannan ruwayar imam mali ya karbo daga yahya ibn sa'id daga abdurrahman ibn hurmus shi kuma daga abdullahi ibn buhaina da haka wannan hadisin imam malik yana da hanyoyinsa guda biyu akalla wanda ya kawo a nan cikin muwadda kuma kissa ɗaya ce zai ba mu labari kawai wannan ta zo da ziyada ne wanda babu a cikin wancan da baya abdullahi ibn buhaina ya ce sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuhura manzo Allah ya mana sallah azhar kaga ziyada ko babu ta hadisin baya yanzu wannan hadisin yana fassara mana ko kuma yana mana ƙarin bayani akan wacce ruwaya ta baya cewa sallan nan da aka yi mantuwa wace salla ce sallah azhar ce to an yi mana sallah azhar sallar azhar kuma a hudu ne da ita faƙama ya walam su sai da Allah ya miƙe <clears throat> bayan yayi raka'a biyu ya walam su bai zauna ba fihima a ƙarshen raka a biyu ɗin nan za su salatuhu da ya ƙara sallar shi sajada sajada taini sai sujada guda biyu sun masallama ba da zalika daga nan sai ya sallama bayan ya yi haka ne kaga duka waɗannan hadisan suna fitar mana da cewa wanda ya yi ke a raka'a ta biyu ba zai dawo ba zai yi da sallar shi a haka amma idan ya je ƙarshe zai yi sujada ƙamlar salam zai yi sujada ƙamlar salam malumman fiƙihu Allah ya saka musu da alkhairi suna yin bayanin cewa miƙewa zuwa raka'a ta uku yana tabbata ne da barin gwiwoyi da tafukan hannuwan mutum idan ya zo zai miƙe zuwa ta ukun nan tafin hannunsa ya ɗago shigoyinsa nan ma ya ɗaga su to yanzu wannan ya miƙe ba zai dawo ba ko da an ce mai subhanallah subhanallah zai miƙe mamu sai su bi shi amma idan bai kai ga miƙewa ba ta hanyar gwiwoyinsa suna ƙasa ko tafukan hannunsa misali sai mamu ya ce mai subhanallah to sai ya dawo ya zauna ya tahiya ba wata sujada da za'a wannan ɗan ƙarin miƙewar da aka yi aka dawo ba a ɗauke ta a matsayin komai a cikin sallar ba mun fahimta ƙala maliku fi man saha fi salatihi faƙama ba da itimamihi al'arba'a faƙara'a sun maraka falon mara fa'ara asahu bin ruku'ihi da kara annahu ƙadka na a tamma innahu yarji'u fayajlisu wala yasjudu walau sajada ihidat lam'ara an yasjudal ukura sun mai zaƙa za salatahu falyasjud sajadataini wa huwa jalisun ba'da taslim qala maliku imamuna maliku yace fi man saha fi salatihi akan mutunan da yayi mantuwa a sallarsa qama ba'da itimamihi al-arba'a sai ya miƙe bayan ya riga ya kulla a hudu ma'ana sallah sai mai raka a hudu sallah zahar ko la'asar ko isha'i to ya yi raka a hudu cif cif ne ya kamata yi sallama ku? sai ya manta ya dauka a ta biyu ce wannan da aka sai ya miƙe da zimmar ya kawo raka a ta uku da ta hudu ya sallama faƙara'a ya miƙe ya karatu ya karanta fatiha sun maraka a yayi ruku'u falon ma rafa a ra'asahu min ruku'i lokacin da ya dago daga ruku'unsa sai ce a ah, wannan fata biyar ce kun gaya mata ruku'u har ya ɗago daga ruku'u sai ya tuna cewa wannan ta biyar ce da zakara annahu na a tamma ya tuna cewa lalle fashi ya cika sallashi da aka wannan ta biyar ce ya kawo imamu malik ya ba da fatawa ya ce hu yarji'u fa yajlisu yana dagowa daga ruku'un nan kawai sai ya tafi ya zauna mun gani wala yasjud ba zai yi sujjadan nan ba ayayiru ya dago daga ruku'u ko to ba zai yi sujjadan ba walau sajada ihdas sajadatayn lam ara an yasjuda al-ukhra Imamu malik ya ce kai koda a ɗauka ma da ya ga dago daga ruku'un bai tuna ba sai da ya sujada ɗaya. ya dago zai koma ta biyu sai ya tuna ya ce ko da haka ne ba zai koma ya fi jiran nan ta biyu ba mun fahimta kawai yana dawowa sallama zai sun mai za ka za salatu idan ya sallama ya ƙara salla faliyas jud sajada ta yi sai ya sujada guda biyu wa kuwa jalisun yana daga zaune ba da taslimi bayan ya yi sallama kenan ba a diya zai yi Kunga, ga imam malik wacce tarjama ya mababu tarjama da ya ce wannan babu zai karantar da mu idan mutum ya miƙe bayan ya kammala sallar shi ko ya miƙe a raka a ta biyu zuwa ta uku ba tare da ya yi zaman tahiya ba ya zai yi sai ya kawo mana hadisai guda biyu na abdullahi ibn buhaina wanda ya ba mu labarin manzan allah ya yi irin haka ne kuma ga abin da ya yi amma wannan matsala ta biyu ta miƙewa bayan an cika raka'a to imam malik sai ya bada fatawa kamar wannan yana nuna bai da wani labari na hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa in mutum yi haka ga abin da zai yi sai ya amfani da baiwar ilimin da Allah ya masa ya ijtihadi sai ya fitar da wannan fatawar a haka mun fahimta ko kuma kila yana da labarin wani hadisin amma hadisin bai zo mai ta hanya ingantacciya ba da aka bai rubuta shi ba amma malamai suka ce asalin wannan hukuncin ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisin abdullahi ɗan masudin Allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana manzan Allah yana mun sallah a zahar ya yi raka'a hudu sai ya miƙe zuwa raka'a ta biyar da ya miƙe zuwa raka'a ta biyar ɗin nan har ya kawo ta ya sallama fakila sai wani ya zo ya ce mashi azida fi salati an yi ƙarin sallah ne ta koma a biyar yanzu ƙala sai mun da ce wa ma ba ka me ka ga mun ƙara a cikin sallan ne ƙalu sai suka ce sallaitu hamsan ka mana a biyar ne ya manzan Allah maimakon raka'a hudu fa sajada ba ba da ma sallama sai kawai duka ya sujada biyu bayan dama ya riga ya yi sallama yi sun ma'akbala biyu wajen shi faƙala, abdullahi da ce bayan ya yayi sujada biyun nan ya yi sallama sai ya juyo ya kalle mu da fuskarsa faƙala sai yake ce musu ni mutum ne kamar ku da haka tana iya yiwuwa in yi mantuwa a cikin sallah ni mutum ne kamar ku ana basharun mislukum an sa kamatan sauna ina yin mantuwa kamar yadda kuke mantuwa <laughs> in ji wa yanzu manzan Allah to zuran Allah kai in ka ce manzan Allah yana yin mantuwa mai laifinka a ciki sai a ce ka zage annabi to ƙarya za ka yi mashi ka ce bai mantuwa shi abin da ya ce yanzu abdullahi ɗan musulun kuma hadisun nan sai yi ne shi ni mutum ne kamar ku ina yin mantuwa kuma ya zo a hadisai da dama manzan allah ya mantuwa ɗin sai dai a cikin abin da ya shafi wahayi to manzan allah baya mantuwa in aka kawo mashi waɗansu ayoyi na alkur'ani kafin ya karanta wa mutane su bai yiwa manzan allah ya manta so duk abin da ya shafi wahayi manzan Allah baya mantuwa a ciki amma sauran al'amura na rayuwa irin tewo da gobe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan iya manta su wata rana an kawo masa dukiya don a taimaki mutane da ita manzan Allah ya aje ta cikin gida cewa yin an taru masallaci lokacin sallah zai raba mutane da zai fito sallah sai ya manta bai fito da kudin nan ba har aka zo aka yi masa ya kama ya kabbar sallah yana cikin sallan nan ya tuna an kawo kudi fa za a raba wa mutane amma ya mun tusu suna gida sai mun ga Allah yana sallama sai ya tashi cikin gaggawa sai ya shiga gidansa dama gidan kusa ne yana shiga kawai sai shi ya fito da kudin nan sai ya ce wa mutane kun ga wannan kudin da za a kawo su da yana shirin in fito da su sai na manta a cikin sallah na tuna shi ne na je na ɗauko su don kar in sake manta Allah shi da mu shi yasa ƙida tana da wahalar fahimta Allah tuna da wahalar fahimta yanzu wanda aka gina shi aka ce shi manzan Allah bai mantuwa to duk ya za a kawo mai waɗannan hadisai da su duk sai ya karyata su ai da ya karyata su kuma ya shiga wani ramin yanzu ba magana ya ce manzan Allah bai mantuwa ba to kuma ya shiga wani babin ya karyata hadisin da aka aiko manzan Allah da shi ya fada da aka mu aƙidar mu ahlus sunna wal jamaa muna tabbatar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama siffofin da suka tabbata tattare da shi wanda alkur'ani ko hadisi ya zo da su kamar yadda muke tabbatar ma ubangiji da siffofi shi ma wanda suka zo a ayoyi na alkur'ani ko hadisai ingantattu ba tare da ƙari ko ragi ba mun fahimta allah ya shirar da mu to da haka manzo allah ya ce musulmi mutum ne ina mantuwa daga yau in ga na yi mantuwa to ku tuna ma ku tuna ma ne ya ake tuna ma liman shi ya mai tasbihi ce subhanallah sai ya gane an yi mantuwa kaga manzo allah ya buɗa musu wannan dama don gaba in sun gaya mantuwar su tuna masa <laughs> allah shi da tare da cewa ibn kayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ya nakalto cewa dukkan kwata-kwata a rayuwar manzan allah da sallar farilla da ta nafila sujadar da yi bata wuce goma ba kwata-kwata a rayuwarsa goma ko wani abu ɗan kaɗan haka mun fahimta haka ibn qayyim ya kawo wuraren da ya sujjada din sai hadisai guda biyu wanda ba shi ya sujjada ba ya faɗi hukuncin ne da bakinsa kamar wannan hadisi na farko da muka karanta kaga ya ba man ba shi ba shi ba in ɗayan ku yi mantuwa raka'a kaza ya ko kaza ga abin da zai mun fahimta to Allah shirin da mu babu nazari fi salati ila ma ya shiga luka an ha wannan babu zai karantar da mu hukuncin mutumin da ya kalli wani abu wanda zai iya shagaltar da shi daga sallah kuma alhali yana cikin sallah mun fahimci wannan babin da ya ba malik mutum ne yana sallah sai wani abu ya dauki hankalinsa ya shagaltar da shi sai juya ya kalli wannan abu ina hukuncin sallar shi to ka ganin sai dai mu ce allah sauka domin yadda muke salla to abubuwan da za a shagaltar da mu suna da yawa tattare da mu kana salla wani yana iya cewa gabanka yake da rigar shi duk an rubuce ta bayar da ka iya kamun a gama sallar nan duk sai ta ja hankalin ka karanta duk abin da aka rubuta a bayansa ko ba haka bane ba kaga ya shagaltar da kai ya za ka yi kai ne ba ka iya kore shi shi kuma ya ƙi sanza ya zo da wata wanda ba a rubutun komai ba kaga wannan shagaltarwa ne daga sallah ga shi yanzu mun zo da wasu abubuwa muna yin liƙe-liƙe a cikin masallaci wani masallaci in kaje a rubuce bangon kakaf kafin mai sallah ya gama ta ya karanta abin da aka rubuta an ja hankalin shi wani kuma azkar ba da sala aka liƙa ga suna irin wannan yana sallah yana ta karanta su shi kuma sallah yake kaga an yi mai an ja hankalinsa wa'alaikun sura da za a yi ta ba tana tambayar da zan ba tana shagaltarwa ko ba ta shagaltarwa to inda tana shagaltarwa kamata a cire sai aka yi ta baya ko kamar yadda aka yi wancan allan can wurin imamu shaukani a nilul autar ya ce bangon alkibla ba a san alika komai wanda zai iya jan hankalin mutum su kaga da ire-iren waɗannan ana ya kai su gefen gwan gefe ko a kai su bangon baya na? saurin sata? to ya ba a yi <laughs> allah sauri to yanzu mutum iya dauki wannan ina zai kai ta ɗaki shi zai zai liƙa eh da ada kuya kai ado a ɗakin kada kayan masallaci wani lokacin da ya kalla ya ce ka da cewa wannan faɗa ko shi kai daga masallaci to ya za ni an dauki alƙur'ani ma na masallaci balle wannan kalanda ko wani abu kamar haka nan za mu karanta zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riga a kawo mashi rigar nan duk akwai zane a jikinta sai ya sanya ta yi sallah yana gama sallar sai ya tube ta sai ya ce kuma ya dama wanda ya kawo ma rigar nan rigar shi amma ku ce na ce ya canza min ya bani wadda ba ya mata zane ba sai wannan mutum ya canza mashi sai ba shi wadda ba ya zane ba mandala ce abinda ya sanya na ce a mai da wacce wannan zanen ya so ya ɗauki hankali na lokacin ina cikin sallah aisha allah ya ƙara mata yarda manzan allah ya yi tafiya lokacin da zai dawo sai ce gyaran ɗaki a cikin gyaran ɗakin da ta yi sai ta buga wani wani wani abu wani fosta za mu ce ko wani abu kamar haka nan a jikin fosta din nan akwai zanen doki akwai zanen doki to manzala yana shigowa dakin ya gani ya ce a wannan kuma mai ta ce ado ne manzala ya salla guda yana sallamewa sai ya kira aisha ce cire shi ya daukar man hankali a sallah kun gane to amma fa waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda a wannan zamanin bayar da za ka yi da su domin ka je wani masallaci abubuwan da za su ɗaukar ma hankali yawa ke gane su ka shiga masallacin harami ko daga amerika kake sai ka zama ba a ciki sai ka ga abin kallo wanda zai birge ka to ka gaya za a yi to sai dai mai ta kwatantawa da kuma kamantawa shi ne imam malik ya ce babin nazari fi ila ma ya shiga duka anha wannan babi zai karantar da mu duba zuwa ga wani abu wanda zai shagaltar da kai a cikin sallah kala ya haya an malikin an alkamata ibn abi alkama an ummihi anna aisha ta zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama qalat ahda abu jahamin ibn hudaifa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khamisatan shamiyatan laha alamu fashahida laha fiha as-sala falamman sarafa qala ruddi hadhihi al-khamisa ila abi jahamin fa inni nazartu ila alamiha fi as-salati fakada yaftunani imamu maliki ya karbo wani hadisin daga alkama ibn abi alkama shi kuma ya karbo a wurin mahaifiyarsa ita ce murjana ta sunanta ta yi ruwaya daga wajen aisha da mu'awiya a wajen malaman hadisi suka ce na aisha ta zaujen nabi sallallahu alaihi wasallama kalat wannan mata ta ce ma aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ahda abu jahamin ibn huzaifa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khamisatan shamiya aisha ta ce wani sahabi da ake ce ma abu ya bayar da kyauta ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam na wata riga wannan rigar saƙar ƙasar sham ce shi ne shamiya saƙa ce ta ƙasar sham daga can aka saƙo ta ya ce laha alam a jikin wannan riga akwai zane-zane akwai zane waɗansu layuka haka wanda da an zazzana su haka jikin riga ma'ana ba dai plan kala ba ce ba kun fahimta akwai zane-zanen akwai alamomi wanda aka zana akan ita wannan riga. falon man sarrafa ƙala yayin da manzan allah ya ƙara sallah sai ya ce haɗi bihil khamisata ila abi jihami ya tuba wannan rigar ya ce kuma da wannan rigar zuwa ga abu jahannam fa inni zarfi ila alamiha domin ni na dubi zanen da ke bikinta. fisalati kuma yana cikin sallah fakada ya tunani saura kaɗan wannan riga da ta fitine ni da ta fitine ni to sai manzo Allah ya ce to a maida ta dan kar nan gaba ta fitine shi din kaga wannan yana ba ta fitine shi ba amma ta kusa wannan ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karbar kyauta hadaya amma abinda baya karba sadaka Allah ya haramta musu cin sadaka da shi da mutanen gidansa amma hadaya kyauta to wannan manzo Allah yana karba a irin wannan kyautar ne wannan sahabi ya kawo masu wannan riga me yasa manzan Allah ya ce a mayar bayan ya hana in an ma kyauta ka mayar suka ce saboda ya mayar da ita ne kada shi abu jiham ya ji haushi manzan allah bai sata domin idan ya dubu ne ce ya ɓoye ko ya ɗauka ya ba wani idan abu jiham wanda ya yi komai da rigai ya ga manzan allah bai yi amfani da ita wani zai ji zai ɗanzu zafi amma sai ce a da mashi ya sako wata kaga yanzu ya sanya zai gani to kaga mai wannan yake nuna mana irin wannan riga makaruhi ne yin sallah da ita makaruhi ne shi kansa wanda ya sa rigar za ta dauki hankalinsa wanda ke kusa da shi shi ma za ta dauki hankalinsa galiba rigunan da muke sanyawa yawanci masu zane ne zanen nan kuma galibi yakan dauki hankalin mutum ya ta kallon shi ka ga an shagaltar da shi daga sallar shi amma sallah ta yi saboda adam ba a ce mana manzan Allah ya sake salla ba sai da yin hakan makaruhi ne qala wa ni malikun an hisham ibn urwata an abihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama labisa khamisatan laha alamun summa afa aba jahannam wa fada min abi jahamin an bijani ya tallahu faƙala ya rasu dallahi walima faƙala inni nazartu ila alami Hafiz salati a wannan ruwayar ta hisham ibn urwa wanda ya karɓo daga mahaifinsa mahaifinsa shine urwa ɗan zubairu urwa ɗan zubairu kuma tabi'i ne bai ga manzan Allah ba sahabi ba ne da ka ga wannan hadisin bihadal isnad mursal da wannan isnadin ne na muwaɗa mursali ne saboda tabi'i ne yake ruwaya akan wani aiki wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda a ka'ida sahabi ne ya kamata ya dauko irin wannan labarin amma waɗansu malamai suna cewa wannan hadisin akwai hanyar da shi urwa ɗan zubairu ya jingina shi zuwa ga aisha Ina aisha ce ta ba da labarin idan mun kalli wancan isnadin to kawo kuma hadisin ya inganta a wannan ruwayar yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da bisa khamisatun manzo Allah ya sa wata riga laha alamu. rigan nan akwai zane-zane a jikinta sun ma'afaha a ba jiham yana gama sallah sai ya tube sai ya ba abu wani dama asali abu ya kawo ta wa kada min abi jihamin an bijaniya ya ce ma abu ya musanya mashi ya kawo mashi wanda babu zane a jikinta ita ce an bijaniya ita ce an bijaniya mana wadda ba ta da wani zane a jikinta faƙala ya rasu rasulullahi sai shi wannan mutum ya ce ya manzan Allah me ya sanya haka haka wani ma ya za ka ce ya zan kawo ma kyautar riga ka ce a mai domin ka ɗauki wata sai ce na zarfi ila alamiha na yi duba zuwa ga zane-zanenta fi salata a cikin sallah da aka sai ya mayar da ita kala wa haddasini an malikin an abdullahi ibn abi bakirin anna aba talhatil ansari kala yusalli kana yusalli fi haɗihi fatara dubsiyun faɗaɗiƙa ya taraddadu yaltamisu makharajan fa'ajabahu zalika faja'ala yatbi'uhu basarahu sa'atan summa raja ila salatihi fa idha huwa la yadri kam salla fa qala laqad asabatni fi mali hadha fitnatun faja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فذكر له الذي أصابه في هائده من الفتنة wa kala ya rasulallah huwa sadakatun lillahi fa ba'ahu haisu shi ita a wannan ruwaya wanda imam malik ya karbo daga abdullahi ibn abi bakir wanda ita wannan ruwayar munkafi'un akwai dacewa a cinta tsakanin abdullahi ibn abi bakarin da wanda ya kamata ya zama malaminsa a cikin isnadin sannan kuma suna cewa tafarra da bihil imamu malik kuma imam malik shi kadai ya roto wannan labarin suna ka ba wani wuri inda za a gan shi balle a kalli isnadin a ga ya yi ko bai yi ba to a wannan labarin aka ce anna aba dalhat ansari abu dalha al-ansari mutumin madina din nan a mijin wannan mahaifiyar anas ibn malik kenan kana yusalli fiha idi wata rana ya kasance yana salla a lambunsa tsara dubsiyu sai ga wani ɗan sunsu, dubsiyu ɗan sunsu. ya shigo cikin lambun da ya shigo sai wannan tsuntsun ya rude sai ya kasa gane ta ina zai biya fita daga cikin lambun fada fika ya taraddadu yaltamisu makharaja sai tsuntsun nan ya kada ya nan ya dawo ya nan ya dawo ya nan yana kokarin ya samu kofa inda zai fita fa ajabahu zalika faja'ala yutbi'uhu basarahu sa'atan to shi wannan abu dalha yana sallah sai ya dinga kallon wannan tsuntsun yana sallah sai yana kallon tsuntsu yayin nan zai bi shi in yayin nan zai bi shi har tsawon wani lokaci sun mara za a ila salatihi bayan wani lokaci sai ya tana kai sallah sai yake sai ya dawo cikin hayyacinsa ya dawo cikin sallarsa fa ina fa idha huwa la yadri da wanda zai yi sai ya kasance bai saraka a nawa yayi ba Kuma yanzu me ya jawo mashi shagala wancan tsuntsun da ya gani ko sai ya manta to raka a nawa ma ya yi wannan sallar da yake Allah ce fa idza huwa la yadri kam salla sai gashi ya kasa tuno raka'a nawa yayi fa qala sai ya ce laqad asabatni fi mali hadha fitnatun sai ya ce kam ai ko lalle wata fitina ta fado min a cikin dukiyata dukiya ana yana nufin lambun nan tunda ayanan sun sunye shigo da aka faja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi wajen manzon Allah fadakara lahu alladhi asabahu fi ha'ilihi min alfitna ya ba manzo Allah labarin abin da ya faru na wannan fitina da ta fada mashi na kallon da ya yi a cikin sallah hankalinsa ya tafi wajen wannan sunsu wa qala ya rasulullahi bayan ya bashi labari kuma ce ya manzon Allah huwa sadaqatun billahi wannan lambun da wannan abin ya faru na bada shi sadaka ga baki daya saboda mai dan gobe kare ya koma a sake yin haka idan babu shi ka gaba inda zai je balle wani tsuntsu ya zo ya daukar masa hankali fada a hu haisu shi ita a yi sadaka da shi manzan Allah inda ake ganin ya dace a saka duk inda kake so ka ba da shi sadaka ba da shi can wurin to kaga yanzu wannan in ba sahabi ba ba zai yin wannan yana kai ne ka tafi masallaci mashin ɗinka ya faci ka tsaya kokarin fashi har aka gama sallah kana zuwa kai sai an gama to kawai sai ka je kai sadaka da shi don gobe kar ya kare yin fashi ya tsaye da ka akan hanya <laughs> to kaga ai sai imanin mutum ya kai zai yi haka wani ko naira biyar zai iya ba da <laughs> ya ce su kuma abinda suke kallo shine in sun aikata wani abu na laifi وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في هائد له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد زللت فهي مطوقة بثمارها wani abirin ilaiha fa’a a jaba kuma yara min samariha min samariha sun maraja ila salati fai za kuwa layadari kan salla faƙada da ƙada a sabat ne fi maliha za fitnacin fa ja usman ibn affan wa huwa yawma idin khalifa fa zakara lahu zalika wa qala huwa sadaqatin faj'alhu fi subulil فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك الماء الخمسين a wannan ruwaya wadda imamu malik ya karɓo daga abdullahi ibn abi bakirin shi ma maktu sannan wata farra da bihi anna rajulan min al-ansari wani mutum daga cikin mutanen madina kana yusalli fi ha'idi fi ha'idin lahu wata rana yana sallah a cikin lambunsa bil kufi wadin min audiyatul madina a wani wuri da ake ce ma kufi wani kwari ne daga cikin kwarorin da ke garin madina madina tudu da kwari ne wani wuri za a ga ya daga sama wani wuri kuma sai ya ga ya yi kasa to inda ya kasa dannan shi ake ce mawaji to a cikin irin waɗannan kwarurruka na madina wannan mutum yake da lambu kuma a nan ne yake sallah wannan kuma fi zamani samari wannan sulu kan zullilat fahiya mudawwaqatun bi samariha a lokacin nan a lokacin nan ana cikin zamanin kakar 'ya'yan itace da dabino ƙarzullilat sun yi duhu saboda ya yi kyawo shi wannan dabinan ko kuma ya ba ya saki inuwa lambun duk ya dauki inuwa a ko'ina saboda kyawun da kayan itacen da ke ciki suka yi muɗauwikacin ha. tana cike da wannan 'ya'yan itace domin lokacin zamanin 'ya'yan itace ne ma'ana lokacin kaka ne fa nazar ilaiha fa ajabu yana sallah sai kalli wannan 'ya'yan itace fa ajabu sai abin ya bashi sha'awa ra'a abin da ya gani min ha na 'ya'yan itace sun maraja ila salati sai koma sallar shi yana dawa fa'iza huwa la yadari kam sallah sai bai san nawa yayi ba fatali sai ce lakada a sabat ni fi mali hada fitnatu ya ce aika wata fitina babba ta faɗo min a dukiyata mana duk dukiyar da za ta hana ka yin ibada ta zama fitina wannan dukiyar a usman ibn affan mutum nan sai ya garzaya wurin usman ibn affan wa huwa mai izini khalifa a lokacin shi ne khalifa fa zakara hu zalika ya ba shi labarin abin da ya faru wakala sai ya ce huwa sadakacin lambun nan gaba daya na yi sadaka da shi faj'alhu fi subul alkhairi. ka sanya shi a wata hanya daga cikin hanyoyin alkhairi fa ba'ahu usman ibn abban bi alfan. sai sai na usman ya ce wannan lambu da hamsin alfan dubu hamsin ya sai wannan lambu ya ba shi dinari dubu hamsin shi kuma ya dauki lambun ya yi sadaka da shi koyo koyo bayan da shi ya sadaukar da shi ga mutane fasun miya zalikan ma'u alhamsina daga nan ne wannan ruwa da ke cikin lambun ko rijiya ko koramar da ke ciki sai aka dinga ce mata alhamsina hamsin daga kudin da aka sai wurin mun fahimta kaga duka waɗannan hadisan abinda suke mana ishara shine makaruhi ne abin ƙi ne mutum yana sallah kuma yana kalle-kalle yana kallon wani abu wanda zai shagaltar da shi ya ɗauke masa hankali daga wannan sallar shi almusalli jirar rabbahu kamar yadda mai ahalar ya ce mai sallah yana gana da ubangijin sallah da aka duk wani abu wanda ya shafi duniya da gidan duniya ya kakkaɓe shi gaba ɗaya daga cikin zuciyarsa ya manta da shi ya fuskanci Allah da kuma gobansa tun daga farkon sallar shi har zuwa ƙarshe to idan mutum yana yin haka to za a ga ya rage makansa yawan tunani-tunani da yawan shagantuwa a lokacin da yake yin wata sallah daga cikin salloli tare da cewa abin da malamai suke cewa makaruhi ne yin haka da aka yin kuma mutum ya yi aikata ɗin to ba za ka ce sallar shi ba ba sai dai ka ce ya aikata makaruhi ya aikata makaruhi to allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma ba mu ikon yin abin da yake daidai ina gani anan za mu dakata sai kuma sati mai zuwa idan allah ta'ala ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗi na daidai muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ladai inda muka yi kuskure kuma muna roƙon allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki daya abinda yake faruwa a ƙasarmu na kashe-kashe da satar mutane da zubar da jini abin ya yi muni kwarai da gaske kullum ana satar mutane kullum ana kashe mutane to mu Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da ikonsa da tausansa ya canza mana wannan hali da muke ciki ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba ya ku uwa wannan addu'ar da za mu ci gaba da yi falla ita ce babban gudunmuwa wadda za ka iya bayarwa don kawo ƙarshen wannan fitina bayan gudunmuwar da za ka bada na ƙoƙarin canzawa da kuma gyarawa idan na canza na gyara wancan ma ya canza ya gyara to sai allah ta'ala ya tausaya mana sai ya sabkar mana da arziki wa ƙala nuhu stakfiru rabbakum na kana gaffara yursilis sama'a alaikum mijrara wa yumdilkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara a lokacin annabi nuhu haka annabi nuhu ya ga mutanensa. sun shiga matsaloli wanda sun fi irin namu annabi nuhu ya ce to kuje ku yi ta istighfari ku ta tuba kuna gyara halayen kuna gyara ɗabi'unku in kuka gyara halayen kuka gyara ɗabi'unku kuka yi makanku saiti sai kuka yi addu'a kuka yi istighfari to ubangiji ta'ala zai janye muku wannan hali da kuke ciki ya azurta ku ya kawo muku ruwa ya ba ku yaya masu albarka idan Allah ya wa mutane annabi Nuhu haka mu laifin ne muka yi da in mun gyara ba zai mana haka ba in musu laifin ko idan haka in mun gyara zai mana haka kawai abin da zai baka haushi ya baka takeici shine lokacin da mutane ake ta kira a zo a gyara a zo a gyara kowa ya san laifinsa amma mutane a lokacin masu ke kirkirar wani sabon allon samu sun sani babu kyau sun san abin da zai amma lokacin ake kawo sabbin sabo wanda a baya ba a yi su a baya ba a yi su to kaga har yanzu al'ummar ba ta shiga hankalinta ba ba ta shiga cikin taitayinta ba shi yasa muke ta addu'ar ba ma ganin isha Allah ya ba mu ikon gyarawa da kuma canzawa domin Allah ta'ala ya karbi waɗannan addu'o'i namu ‘yan uwanmu musulmai wanda aka sace daga makarantar jami'a ta gusau da kuma jami'a ta dutsen ma kamar da ya ta dutsen ma na ga sunayen ɗaliban duka musulmai ne a ta duta gusau an ce sauran ɗalibai bakwai ban iya tantance sunayensu ba amma dai na san ba a rasa musulmai a ciki mu roƙi allah ta'ala ya sanya waɗannan mutane mafita allah ya kawo musu ƙarshen wannan jarabawa da suke cikinta kamar yadda wani kwamishina cikin kwamishinoni na jihar zamfara afon dc na fudma sun sila na dusan ma ya yi bayanin cewa an fara magana da barayin nan kuma barayin nan abinda suke cewa ramuwa ce suke cewa an kashe musu mutane a wajen yankin ba tsarafin nan an kona musu gidaje an musu kaza an musu kaza to sai suka tafi don su ɗauki fansa a yankin ba tsarin to su manyan barayin da ke kula da yankin ba tsarin sai suka ce a ba za mu yadda ba sai suka hana su saboda ai ba a yankin abin ya faru ba to su kuma da suka ga an hana su yankin ba tsarin sai suka ga to ai duk mutane ne mutane ne sai suka karkato suka to dutsen ma sai suka samu waɗannan yara ɗalibai a gidajen su suka tafi da su ni ban taɓa ganin inda ake haka ba ɗalibi ya taso daga jihar su ya zo karatu wai a ce makaranta ba ta da accommodation inda za ta sanya shi wai yaron nan sai ya tafi cikin gari ya kama gida yana biya makansa haya yana zuwa makaranta in an tashi daga makaranta ya dawo gida wannan abun ban san hikimar da ke cika haka ba ya kamata a ce duk jami'o'inmu suna iya akwamadetin duka ɗaliban da suka zo karatu wanda ba 'yan garin ba da zaman a cikin farfajiyar jami'ar akwai akwamadeshin wanda ba iya ba ɗani amma ce akwamadeshin ya ƙari ɗalibai su fi su kama haya wannan bai dace ba kuma su bayan jefa ɗaliban cikin haɗari to kuma yana ba waɗansu ɗaliban wanda ba sa tsoron allah ƙofar yin ɓanna ko alƙalam akwai irin wannan matsalar ta ga yarinya ta ciho daga taraba ko adamawa ko kano wai kawai sai a kawo mata gida haya ko a kwado ko a wata unguwa ne daga cikin unguwanni ita kaɗai gidan haya take yi ba wani mai sa ido a kanta ba wani mai kulawa da abin da take yi kuma ga manyan kudi yana turo mata a kawon dinta to yanzu wannan yarinya in ba tsarin allah ba ya za ba za ta yi banna ba so wannan tsarin sai an canza shi lalle ya zama wajibi jami'o'in mu su kokari samar da isassun ɗakuna inda kowace jami'a za ta iya saka ɗalibai a ciki sai ya zamanto ana kulawa da su a ba su tsaro a tare amma a basu a ciccire to idan ba ya tsanzu ba wannan abin haka zai ta faruwa sannan abu na biyu abu na biyu shi ne abin ya zama kamar wasan yara an tabbatar da an ɗauki mutanen nan amma kuma duk wanda ya kamata ya magana a ji shi kowa kuma ya kama bakin ya shi su kuma gwamnatoci irin na najeriya suna son zungura in aka dinga zungura su ko to ko ba don allah ba sai su fito su abin da ya kamata to shi yasa waɗannan ɗalibai muke ganin har yanzu gwamnati ba ta yi abin da ya kamata ba domin har yanzu ba a yi mata zungurar da za ta yi abin da ya kamata ba amma kun ga kwanan nan wani mawaƙi aka kashe a lagos duk kun ga labarin shi aiko ni har yanzu ban san sunan sa ban san ma dalilin da ya sanya ina dai ganin abin yana ta trending a social media kaga rai ne guda daya ya aka ya aka aka kashe shi amma gwamnati ta zuzuta abin ta ba shi muhimmanci an je national assembly an yi magana an je ina ne an yi magana shugaban kasa har magana ya kowa ya yi tsaye sai an gano yadda aka kashe wannan mutum me sanya mu ɗalibai ɗalibai wanda sun fi mawaƙi daraja da kima inda gwamnatin mai hankali ce sai a ce irin waɗannan ɗalibai ba a ba su irin wannan kulawa ba su kunga ya kamata shugabanninmu na siyasa shugabanninmu na addini wallahi su tashi sai amma wannan al'amarin in aka yi mai sakwa-sakwa kun gaba har shekara takwas yayi ba abin da aka samu na canji tuwon ba a sanda ba tinubu zai zo ko shekara nawa zai yi ya gama ba abin da za a samu na canji da aka wajibi ne mutanen mu su tashi tsaye su dinga yin bayanai suna maganganu suna sa ma gwamnati freja cewa dole gwamnati fito ce wani abu don a kubuto da yaran nan kuma don a kawo ƙarshen wannan sace-sace da kashe-kashe da mutane bayan allah da ake yi sannan wajibi ne mutanenmu shugabanninmu su yi magana halin da arewan nan take ciki yanzu arewan nan in ka kalle ta ta fuskar noma wala za ta baka tausayi idan ka je wuraren da ake noma mai sunan noma sai ka ji kamar ka zubar da hawaye ga gonakai nan amma ba sa nomuwa wuraren da ake samun abinci mai ɗimbin yawa a fito da shi mutane samu sauƙi na rayuwa in yayi yawa to mafi yawancin yanzu wuraren noman bai yiwuwa za a ga manomin da yake noma masara buhu dubu hamsin yau bai iya noma buhu biyar saboda yana jin tsoron kare je gona a kashe shi kiwo ga halin da kiwo ya koma ina mace ya zan ba a kiwo in ka gana kiwo sai nan wurare, amma da kayanan yankin ba kai saka kiwo ba za a zo wani ya zo ya kwace dabbobin shi ke nan ba a ƙara jinsu ba a ƙara ganinsu so da yawa sun aji kiwon ba sun haƙura waɗanda tun da suka taso ba abin suka sani a rayuwarsu in ba kiwo ba yau an waye gari da yawansu sun haƙura sun aji kiwon waɗansu sai da ɗan abinda ya rage musu na dabbobi sun dawo cikin garuruwa sun sai gidaje suna zama don su rayu don su kubutar da ransu hanyoyinmu kasuwancinmu ya tsaya yanzu da hanyoyinmu wanda ake zirga-zirga na kasuwanci da makamantansu bai yiwuwa bai yiwuwa saboda ana yi ana jin tsoro da yawa 'yan kasuwa daga waje yanzu ba su iya zuwa jihar katsina saboda suna jin tsoron kar su zo wani ya cire sai ya shiga daji da su koma a kashe su hanyoyi irin hanyar jibiya hanyoyi irin hanyar batsari da sun zama tarkon mutuwa ba dare ba rana inda tausai waɗansu ba ta gari za su yi fitowa su halaka mutum hanyar ba tsari haka yanzu daga katsina ma zuwa dutsen ma kamar yanzu ka ba hanyar ba ganin motoci kowa tsoro ya kama shi haka daga kankara ka ce za ka tafi shemi ƙunga wannan hanyar ta mafi ko'ina haɗari amma dai da binta duk wanda kawai bita to ya san abin da ya fi daga jibiya zuwa kaurin na moda ba ta biyuwa yanzu to muna da ire-iren waɗannan hanyoyi wanda ake yawo da kasuwanci da arziki ana zirga-zirga tsakanin wannan ɓangaren da wancan ɓangaren na al'ummanmu a yau abin baya yiwuwa saboda tsoro ya riga ya kama mutane duk wanda zai yi kauce da ya bisa babi na kasada in ya tsallake alhamdulillah in kuma wani abu ya same shi to sai ya ta addu'a to ba abin da ya fita da hankali kuma sai ga shi yanzu karatu ma yana neman ya gagari mutane yanzu ka gaya man wani mutum ne zai doki ɗansa ya kai shi federal university buso ya san abin da ya yake aka ga zai wahala kowane mutum ne zai ɗauko ɗanshi ya kawo dutsen ba bayan yana ji ana ɗaukar yaran mutane to kaga shi kanshi a babin karatun za a samu rauni ba mu ce ba za a zo ba gaba ɗaya waɗansu da yawa za su zo amma da yawa kuma za su ki zuwa saboda wannan tsoron kaga shi ma karatu ya shiga wata gargara to waɗannan matsaloli da arewa take fuskanta kalubale ne a wuyan jagororin arewa su fito su takura gwamnati su matsa ma gwamnati su sa ma gwamnati kaimi don ce abin da ya dace don waɗannan abubuwan su kawo ƙarshe in ba su yi haka ba to tabbas gobe kiyama sai Allah ya canza su Allah kawo mana ƙarshen wannan bala'i da kuma waɗannan cikin na Mm-hmm. wannan shi ne dalilin ban wahala waɗanda ya kamata su yi maganar waɗannan da an raina maganar su ba ɗauke ta bakin komi ba ta da nauyi ne hmm. hmm. abinda nike cewa yanzu yanzu hmm. ba su na? a'a to aiwa zai yi magana ta sa hannun eh yanzu yau sarkin musulmi ya tara sarakunan arewa gaba daya suka ce wurin tilibu suka ce ga abin da ake ga abin da ake gaskiyar magana a kawo ƙarshen wannan abin jaridu za su ɗaukai a matsayin labari za su ɗauka to ba su je ba su don yaro ya zo ya rubutu a social media karshe dai ya samu wanda za su yi comment abin duka ya tsaya a amma akwai waɗanda su in sun yi magana in sun yi magana dole wallahi sai gwamnati ta ji su ka fahimta yawa Thank you. sanya mana mafita ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin